Amar errik osatzen dute baigura janomendi kantonamendua. Azparne, Kambo, Itxasu, Jatsu, Haltsu, Laresoro, Zuraide, Espeleta, Luhuso eta Makeaka. Oartu zirezten bezala, lehengo hiru kantonamenduetako herri zonbait bilduak dira baigura janomendi gunean. Azparneko kantonamenduko zazpierrietarik eman dezagun, bi herri bakarrik sartzen dira kantonamendu berrian. Baina jendetsuena barne da, hau da, azpagne herria, gehituz ere makea. Ezpeletako kantonamenduan ere, zazpie egi ziren eta hauetarik gehienak bost orotarat baigura janomendin aurkitzen ditugu kanbo, ezpeleta, itxasu, luhuso eta zuraide. Azkenik, ustaritzeko kantonamenduko hiru egik osatzen dute boska ere mubegia, haltsu, jatsu eta lagesorok. Orotarat, ogoita iru mila, bosteunta irurgoita biztan lebiltzen ditu kantonamenduak. Bost autagaitzaren artean bozkatuko dute, bi zentro eskuinekoak dira eta elduden hauteskundeak arte, beren kantonamenduetako kontseilari orokoak dira. Beniatin txospe, UDI alderdikoa eta Frantxa Etxeverrika kaso UNPkoa alde batetik. Beniatin txospe azparneko hausapezak, 2008an lehen itzulitik eskuratu zuen kontseilari horokor aulkia, bozen euneko irurogoia baino gehiago eginez. Parean, Vincent Bruk hanboko hau zapesa, zentrista ura ere, Isabel Pargarekin aurkezten dena. Eta Vincent Bruk ere, lehen itzuletik lortu zuen kontseilari oroko jaulkia 2008ko hauteskundetan, bozen kasik euneko irurgoita seiarekin. Sentsibilitate bereko bi hautagaitza beraz, bi kontseilari oroko rak ezpaitira ados jarri. Force 64 eta UMP alderdiek ez dute bien artean hautatzeko boska kontsignarik eman. Atik, bigarren itzuli bat baldin bada, boz gehiena bildu duenari sustengoa emanen diote. Azpimarra dezagunala ere, ben zanbruk duen abantaila. Baigura arranomendi antonamenduko amar errien artean, bederatzi hausapesen sustengoa baitu. Azparneko hausapesa, baina txospe, bakarrik da borroka hortan. Isabel Pargad, ben zanbruren binonioak, espeletako kontseilari orokojari, konfientxa egiterat, dei egiten du. Gure kantan gizon eta emazteen baita gure hamar errien txostenak defendatuko ditugu urbileko ekintza batzuen bidez. Adibidez, Vincent Bruk, beriki, erektoretzaren gandig, gure kantonamenduko ikasleek, garaziko Nafarroa Liseoaren eta baionako Kasen Liseoaren artean, hautatua ahal izan dezaten, erantzun biziki baikora, erdi du. Alaber, itxasuko mezon de la niv egituraren defendatzera, joan da bordalera, eskualdeko osasun agentziara, hauza pesarekin eta langileen ordezkariekin. Olako hurbileko ekintzegin, neurtzen dira, lekuko haute baten engaiamendua eta eragin kortasuna. Ezkerrean bi hautagaitza ere, EH Baien izenean, Juliet Bergunian eta Jean-Paul Lar aurkezten dira. Eta bi kontseilari orokoren arteko lehiak, bigarren itzulian aurkezteko xantzak idekitzen dizkie. Abertzalek, emaitza onak egin baitzituzten aintzineko bozetan. Bigarren indar politikoa ziren, bai eta bai bozen euneko ogoia inguruarekin bi kantonamenduetan. Lura eta etxe bizitzaren inguruko politika hausart bat, le lehentasunetan emaiten du EH Baiek, Juliet Bergunianek azpimarratu daukun bezala. Argida, lurralde hori kostalde urbil izanik, espekulazio handia bada. Ordoan, behar dugu politika hausarta ere man, bai eh, etxe bizitza soziala da gehiago eraikiz, Baita ere, lurra zaindu laborantza iraunko garendako, entrepresa sortarazteko, laguntzeko, eta ere bai eh, behar diren eh, etxe bai elbarituen eta bai eh, zahar jende Alderdi sozialistak ere bi hautagai aurkezten ditu, Joana Etxegoen, Kontseilu Orokorrean ezkerreko autetxien taldeko kidea, eta Jean Capdeviel. Sozialistak etziren ziren aurkeztu, ezpeleta eta ustaritzeko kantonamenduetan, 2008an, aldiz, azparnen, Frank Yves Gilberrek bozen euneko zazpia bakarrik eskuratu zuen berdeen gibelian kokatuz. Joana Etxeguenek, Lugalde Reformaren karietarat prefetak proposatzen duen hiri elkargo edo EPCIaren aldekoa izaiteaz gain, egitura landuko dutenen artean izan nahi duela errandauko. EPCI bakarra definitzeko lanetan parte hartzea nahi nuke. EPCI hori Ipar Euskal Herriko gobernantzaren lehen urratxaderarik eta lurraldeko elkartasuna eta koherentzia segurtatu hahal ditu erarik. Momentu hau garrantzitsua eta historikoa da. Ez da kanpotik etoriko erabakia, gure eskuetan baita. Leia irekia da beraz baigura ahanomendik antonamenduan, norkartuko duen abantaila erantzuna elduden martxoaren ogoitabian.